Dragi slušatelji, s nama je Antonio Ilić, telefonski iz Zagreba. On je jedan od osnivača prvih hrvatskih kečera. Evo danas smo u sportskom duhu, igra nam Hrvatska. Antonio, čujemo li se? Pozdrav! Antonio, prvi hrvatski kečeri, za one koji ne znaju što se krije pod tim nazivom, otkri nam u par rečenica. ovako, pozdrav slušateljima. prvi hrvatski kečeri, to je jedna zajednica koja se bavi znači improviziranim borbama u ringu, znači spoj, spoj glume i sporta kao kazališna predstava, znači kao nekako antičko kazalište. Najčešće između dobra i zla. I vi po Zagrebu već organizirate e, susrete kečera, borbe kečera, na koje publika već e, dolazi. Četvrta sezona, da. Publika već dolazi i već imate nekakvo iskustvo kako, kako to iz perspektive publike izgleda. Jesu li oni zadovoljni s time ili misle da je to samo predstava ili kako oni reagiraju? mislim da je publika bolje prihvatila nego što smo mislili. Znači ovaj dio publike koji nas dolazi redovno prati. Znači u početku je to bilo 40 osoba, prva sezona, druga je krenula na 100, 150, evo sad ako 150, 200 gledatelja redovno. A normalno i dalje je ovako u medijima i tako najčešće to pod pričom kao to je namješteno i tako dalje, mislim dok s druge strane i filmovi i serije su namješteni, ali ljudi ih gledaju. U Hrvatskoj su kečeri novi i ljudi nisu upoznati sa, kečerima, ali vani nije baš tako. Vani, je li tako, postoje mnogi kečeri koji su čak i zvijezde. Tako je, tako je. Imaš, imaš jedan dobar primjer današnji, znači Dwayne Johnson kao The Rock, koji je počeo kao kečer, sad je jedan od najplaćenijih svjetskih glumaca. Znači, to su kečeri ono elita, znači vrh svijeta koji ono imaju sve privatni avion kad idu po borbama, normalno to su milijunske cifre i tako dalje. Koliko vas je okupljeno oko prvih hrvatskih kečera? E, sad nas ima 20, 22 zapravo, evo i danas smo četiri nove kolega dobro. Sad ne znam da li će oni ostati, duše, ovo ono, jer dosta ljudi dođe proba, onda vidi da to ipak nije sport, samo nego način života, da se dosta moraš posvetiti tome i evo, budemo vidjeli. Vjerojatnost je da u devetom mjesecu tek imamo sljedeći show, tako da smo u nekakvoj fazi tog promoviranja, znači kao kampanja postani kečer, gdje bi se ljudi mogli nama preko stranice prvih hrvatskih kečera na Facebooku javiti. I evo da probaju, pa evo, pozivamo bih za početak evo sad da probaju, pa vide ako im se svidi. dosta je zanimljivo ljudi, ono, definitivno dođu tu bude ono ekstra i zezanje i, i normalno s druge strane i sport i zdravlje i evo. Ima li kakvih teških povreda među vama? E, nema, definitivno kod nas u Hrvatskoj možemo se pohvaliti s tim da kod nas nikad nije bilo nikakva ozbiljna povreda. Tu i tamo nekakva modrica, nekakva grebotina, ali mislim da to svakako čak i manje opasno nego nogomet ili rukomet koji su ono, ajmo reći sportovi kojima se većina mladih danas bavi u Hrvatskoj. Za sad ste evo prisutni samo u Zagrebu, tamo se organiziraju borbe. Postoji li naznaka da ćete se malo proširiti možda i na Rijeku ili Split ili neke druge gradove? To je definitivno cilj. Evo, nema, nema ovaj da tjedan da prođe, da nas neko ne pozove. Dođite Dubrovnik, dođite u Split, Rijeku, Osijek, tako dalje. Najčešće to je problem taj sa financijama i tako dalje. Znači, i u Zagrebu nam je trenutno teško organizirati sve. Znači, dok se to svi pokrije troškovi, E, mi većinom budemo tu i nekako u laganom minusu i tako, znači, ono, zbog toga ne radimo izvan Zagreba, ništa nije znači da smo mi, mi htjeli vezati sa Zagreb, tako da evo, čim, čim počne malo to bude stabilnije, ta nekakva scena, znači možda nekakav sponzor to, mi ćemo rado obići cijeli Balkan i možda i šira. Držimo vam fige da vam uleti nekakav sponzor, da, da obiđete, da dođete do rijeke, da i, i naši riječki slušatelji imaju prilike pogledati kako to jedan kečerski nastup izgleda. A evo, do, do, te prilike i do tada te pozdravljamo i želimo vam puno sreće, još puno, puno nastupa i što manje ozljeda. Hvala Dragi slušatelji, bio je to s nama telefonski iz Zagreba Antonio Ilić, jedan od pokretača prvih hrvatskih kečera. Želimo im još puno, puno borbi, a mi smo na Radio Rijeci i dalje u sportskom raspoloženju jer u 21 sat igra Hrvatska Nigerija.